أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصارت دمع يجري يا إلهي خذ بقلبي من رشادي أشرقت نفسي بنور من فؤادي Onoga dana kada smotamo nebesa kao što se smota list papira za pisanje, onako kako smo prvi put iz ničega stvorili, tako ćemo ponovo iz ništa stvoriti.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 niko zanijekati nešto što stoji pred svima nama nešto što se ne može izbjeći, nešto u što vjeruju i vjernici i nevjernici, nešto što je velika briga i poteškoća za mnoge, to je smrt, to je konac života na ovome svijetu i tu se ljudi razdvajaju i razilaze. Nema sumnje da svaki pametan i razuman čovjek misli o ovome, razmišlja kako će doći smrt, razmišlja šta dolazi poslije smrti i da li je ona konac i nastoji da dadne ispravan odgovor koji će ga dovesti do konkretnog rada i rezultata na ovome svijetu. Što se tiče same smrti, ona je bez sumnje, kao što smo rekli, jedna realnost. I ona se izbjeći ne može. Kao što je samo stvaranje naše i dolazak na ovaj svijet čudno, tako je i ova smrt čudna samim tim što ćemo vidjeti mnoge koji se bore za život i ostanak na ovome svijetu, da se oko njih okupljaju cijele ekipe ljekara, da se koristi najsavremenija tehnologija, ne bi li se takvima produžio život, barem za par trenutaka kada naznake i nagovještaj smrti se počinje pokazivati. Takvi pokušavaju u času smrti da održe funkciju ljudskih organa, ali i pored njihovog nastojanja u tome ne uspijevaju. Jer ljudsko tijelo se ne sastoji samo od ovih vidljivih organa, već se sastoji i od nečega što mi ne vidimo, a to je bez sumnje duša kojom život počinje i biva u ovome tijelu. Kada se zamislimo o ljudskom dolasku na ovaj svijet, mi vidimo da on ukazuje na jednu veliku istinu koja se svakog časa potvrđuje, a ta istina je onaj koji nas je stvorio, uzvišeni stvoritelj i gospodar, Allah tabaraka wa ta'ala, svevišnji Bog, onaj koji svim upravlja i vlada, onaj koji posjeduje najljepša imena i savršena svojstva onaj kome niko u bilo čemu nije ravan on pokazuje svoju moć mudrost znanje i veličinu stvaranjem ovoga čovjeka samim tim što je stvorio čovjeka, on uzvišeni ima i pravo jedini nad ovim čovjekom u pogledu pokoravanja, u pogledu poniznosti, u pogledu najveće ljubavi prema njemu i svemu ostalom što njemu uzvišenom pripada i zato vidjet ćemo da je prva objava posljednje Allahove knjige upravo bila Iqra bismi rabbik allazi halak. Uči u ime gospodara svoga koji stvara. Dakle, po tome nam je prepoznatljiv, zato što niko drugi stvoriti ne može. I on je taj koji stvara i on je taj koji rastvara. Kao što je odlučio sam i u tome nikoga nije pitao u pogledu čovjekovog stvaranja. Kada i kakvog će ga stvoriti. Isto tako, on uzvišeni jedini odlučuje kada i kako će to svoje stvorenje usmrtiti i rastvoriti. Zaista je u tome jedna velika pouka. Sam život na ovome svijetu podsjeća nas na život koji će biti poslije smrti. Ovaj svijet bez sumnje je jedna samo prolazna stanica gdje se čovjek kratko zadržava, gdje je došao sa određenom svrhom i ciljem koju je dužan ispuniti i nakon toga sa ovog svijeta otići. Ovaj svijet nas podsjeća na budući. Samim tim što hodimo po ovoj zemlji, što opstojimo i živimo, a nikakvog udjela mi u svom stvaranju nemamo. Činjenica je da nismo mogli sami ni nastati. Niti je to slučajno se moglo desiti. Kaže uzvišeni Em huliku min gajri šeji'in em humul halikun. Jesu li oni bez uzroka stvoreni? Ili su oni pak stvoritelji? Em halaku samavati wal ard. Jesu li stvorili nebesa i zemlju? Bella yuqinun. Ne. Nego oni neće da vjeruju. Što znači čovjek sam nije mogao nastati. Slučajno se to nije moglo desiti. Jednostavno to je nemoguće i neprihvatljivo za zdravi ljudski um da se nešto ovako složeno kao što je čovjek samo napravi i stvori pa niko ne bi povjerovao u stvaranje jedne obične olovke da je mogla sama nastati iako znamo njene sastavne dijelove i kako se pravi niko nam ne bi povjerovao kada bismo tvrdili da se jedna knjiga sama sastavila, da su njene misli povezane, tematika sređena, poglavlja podrobno obrađena i tako dalje. To je jednostavno nemoguće i neprihvatljivo. A kako prihvatiti da je čovjek i cjelokupni ovaj kosmos u kojem mi se krećemo i živimo sam slučajno nastao i zakoni koji u njemu vladaju i po kojima se sve odvija i kojima se sve pokorava, da je to bez mudrosti, znanja i moći tek tako nastalo. Nesumnjivo da u to nastajanje stvari u stvaranje bez uzroka u slučajnost u pogledu ove savršenosti ne bi povjerovala ni mala djeca. Nema sumnje da sve to ukazuje na uzvišenog stvoritelja koji je stvorio ove savršene zakone koji je uspostavio ovaj red i koji je sve smjerom i određenjem stvorio i nema sumnje da sve oko nas upućuje na onoga koji ga je stvorio, a to je uzvišeni Allah tabaraka wa taala, gospodar svih svjetova, gospodar ljudi i džina, gospodar vidljivog i nevidljivog svijeta. Onaj koji je sve ovo stvorio pokazuje nam nešto od svog znanja, svoje mudrosti i moći. Pokazuje nam nešto od svoje veličine kako bismo shvatili i pokorili se. Kako bismo bili u jednome sistemu koji je pokoran uzvišenom gospodaru Allahu te barake wa ta'ala. Ljudi nisu istražili ni izučili ni svoje tijelo. I još uvijek ima nepoznanica i za one koji su cijeli svoj život posvetili proučavanju određenih funkcija u ljudskome tijelu, u pogledu funkcija određenih organa, u pogledu pojave i uzročnika bolesti i njihovog otklanjanja i tako dalje. Još uvijek ljudi za neke bolesti ne znaju uzroke i za mnoge bolesti ne znaju pravi lijek. I kako onda hvate veliku mudrost koju nam pokazuje stvoritelj Allah tabaraka wa ta'ala stvarajući čovjeka. Živeći na ovome svijetu, čovjeku se pokazuje ta Allahova veličina. Čovjeku je dokazano njegovo stvaranje i samim tim se čovjek podsjeća da će biti proživljen nakon smrti u koju sumnje nema i samim tim pokazuje mu se i dokazuje mogućnost ponovnog stvaranja. Kaže uzvišeni Hal eta ala الإنسان hinum من Da li je bilo vremena čovjeku kada nije bio vrijedan spomena. Dakle, bilo je vremena i bio je period kada čovjeku nije bilo spomena. A kamoli da je bilo nešto od njegovog života. Pa je stvoren iz ničega. Stvoren je na ovome svijetu da bi živio i radio i nakon toga da bi ponovo proživljen bio kao što je prvi put stvoren da bi polagao račun i odgovarao za ono što je na ono ovom svijetu uradio i da li je svoju ulogu na njemu ovoj velikoj realnosti činjenici da će svaka duša okusiti smrt i da od toga ne može pobjeći, kaže Kullu men alejha fan wajhu rabbika zul jalali wal ikram Sve što je na zemlji prolazno je. Ostaje samo lice gospodara tvoga, veličanstvenog i plemenitog. Kaže uzvišenica Baraka Vata'ala, podsjećajući nas na smrt كل نفس ذائقة الموت svaka duša okusit će smrt وإنما توفون أجوركم يوم القيامة i vi ćete svoje nagrade dobiti samo na sudnjem danu فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز a ko bude udaljen od vatre i uveden u džennet takav je uspio omel hajatu dunja illa meta'ul gurur a život na ovom svijetu nije ništa drugo do kratkotrajno uživanje i kaže kullu nefsin za'iqatul maut svaka duša okusit će smrt وَنَبْلُوكُمْ بِشَرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَ Mi vas stavljamo na kušnju i u zlu i u dobru. وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ I nama ćete se vratiti. Ovi ajti nam ukazuju pored toga što je ovo veliko upozorenje svima nama i opomena, a smrt je dovoljna kao opomena ukazuju nam i na gorčinu te smrti i njenu težinu samim tim što se opisuje da će svaka duša okusiti smrt, to jeste doživjet će njenu gorčinu i težinu i nesumnjivo da je to težak čas od kojeg utočište tražimo kod uzvišenog stvoritelja Allaha tabaraka wa ta'ala da nas u tom času velikog iskušenja učvrsti u našem vjerovanju a on uzvišeni kaže يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة الله učvršuje one koji vjeruju čvrstim riječima u životu na ovom svijetu i u budućem. Kada govorimo o smrti, mnogi to doživljavaju kao jednu neminovnost s tim što o tome neće dublje da razmišljaju. Oni to prihvataju kao nešto što se mora desiti, ali nekome drugome. A njih možda nekada u budućnosti da će to zadesiti, ali o tome neće realnije da razmišljaju. Vidjet ćemo takve da bježe praktično od ove odgovornosti i realnosti, želeći je na taj način odgoditi i da im razmišljanje o smrti ne kvari užitak i boravak na ovom svijetu. Dočim takve ćemo vidjeti da sliče noju koji svoju glavu stavi u zemlju osjećajući opasnost tako i ovi bježe od realnosti a od nje pobjeći ne mogu. Činjenica je da smrt nije konačni događaj u pogledu čovjeka. Ovi koji neće da vjeruju u proživljenje poslije smrti, njima je i pomisao na samu smrt teška, a samo proživljenje neprihvatljivo. Oni neće da se stave pod sud i zakon uzvišenog stvoritelja, oni hoće da rade po svom nahođenju i svojim prohtjevima, i vidjet ćemo takve da nemaju granice niti principa koji bi ih usmjerio ka trajnim vrijednostima. Takvi jednostavno žele da svoj sud učine relevantnim i ispravnim i svoje strasti da zadovolje u životu na ovome svijetu. Kaže uzvišeni Za'ama allazina kafaru allan yub'athu. Nevjernici tvrde da neće biti oživljeni. Kul reci bela wa rabbi hoćete gospodara mi moga. bima amiltum. Sigurno ćete biti oživljeni pa o onom što ste radili doista biti obaviješteni. وذلك على الله يسير a to je Allahu lako. Dakle, za takve smrt je najveća nesreća. Dočim kad pogledamo činjenično stanje, za njih će smrt biti najveća sreća. Samim tim što će u jednom vremenu poželjeti da nikada nisu bili proživljeni jer će odgovarati za ono što su radili na ovome svijetu po zakonima i propisima koje je uspostavio njihov stvoritelj i gospodar Allah subhanahu wa ta'ala. Na danu proživljenja oni će se kajati i poželjeti da se vrate na ovaj svijet da bi činili dobra djela i da bi bili pokorni svome stvoritelju Jeume janzuru l'mar'u ma qaddemet jedah, na dan kada čovjek pogleda u ono što je zaradio. Kada vidi šta je iza sebe ostavio. وَيَقُولُ الْكَافِرُ I kada kaže nevjernik Ja lejteni kuntu turaba Kamo sreće da sam ostao zemlja يا كريما ما لفضلك من نفادي أنا يا ربي أرجو منك عفوا فاعف عن ذنبي وحقق لي مرادي To jeste da nikada proživljen nisam Kamo sreće da je smrt bila moj završetak i nestanak da se više za mene nikada ne zna i ne čuje i da na taj način ja okončam. I pogledajmo sada ove uporedbe. Ono čega se taj nevjernik najviše boji, ono od čega najviše strahuje i što najviše mrzi, čak i pomisao na to, doći će vrijeme kada će to željeti i priželjkivati. Jer ono što dolazi nakon ispita je puno gore i puno teže i to je trajno i vječno i nikada ne prestaje. Mnogi neće da misle da će doći dan kada će ih izvesti iz njihovih ugodnih kuća, kada će ih iznijeti iz njihovih postelja mehkih, kada će ih njihova djeca iznijeti iz kuće u koju se više nikada vratiti neće, kada će ih ponijeti i staviti u hladni i tamni grob. Ondje gdje neće biti ni majke, ni oca, ni brata, ni sestre, svi će ga napustiti i ostaviti i oni koji najviše za njim plaću i žale, niko uz njega ostati neće, već će ga vremenom zaboraviti crvi i životinje u zemlji će uzeti od njega svoj udio oči, uši, usta, jezik kojim je govorio svoje tijelo koje je dojuče ukrašavao i održavao postaće njihovom hranom i počeće da propada. I sve će otići i nestati i sa zemljom se pomiješati samo ostaje jedan dio u ljudskom tijelu. Jedan mali, za nas reklo bi se neznatni dio na kraju kičmi koji će ostati i iz kojeg će ponovo čovjek proživljen biti. Misli li čovjek o tome teškome trenutku, kada mu dođe smrt, kada mora napustiti mimo svoje volje ovaj svijet, sve ono što na njemu voli i sve ono što je stekao, kada izgubi snagu kada dijelovi ljudskog tijela počnu jedan po jedan otkazivati svoju funkciju, kada ljekari od njega ruke svoje dignu i kada kažu mi smo nemoćni, kraj mu je došao. Šta takva osoba pomišlja u tim trenucima? Koliko bi dao bogatstva i imetka, da mu se još malo pruži prilike, da još malo ostane na ovom svijetu, dao bi sve što je stekao za još nekoliko trenutaka da ostane u životu. A to nam daje dvije vrlo važne poruke. Da, ovaj svijet ne vrijedi ni tih nekoliko trenutaka, ni tih nekoliko časaka za koje bi čovječe sve dao što imaš i posjeduješ i sve što si u toku cjelokupnog svog života zaradio. To nam ukazuje na bezvrijednost ovoga svijeta i da ne vrijedi da čovjek njemu robuje i ne vrijedi da mu on bude cilj i svrha u životu na ovom svijetu. On je koristan i vrijedan samo toliko koliko čovjek njim zaradi za svoj budući svijet, koliko mu ovaj svijet bude sredstvom za sticanje budućeg i načinom za dobivanje zadovoljstva svoga gospodara, uzvišenog stvoritelja Allaha Tebarake ta'ala Svi treba da se prisjetimo tog kritičnog trenutka kada mnogima se pamet pomučuje, kada mnogi ne mogu to da podnesu i gube pamet i svijest, ali dolazi smrt koja je neminovna smrt koja je došla i onima koji su bili prije nas smrt koja nikoga od nas zaobić neće. Nakon smrti šta dalje? Prolaskom generacija ljudskih vidjet ćemo da ta osoba biva zaboravljena. I oni njeni najbliži koji nisu tako rekuć mogli podnijeti rastanak sa njom, vidjet ćemo da vremenom je zaboravljaju i da sve rijeđe u posjetu joj idu tako da prođe i po nekoliko mjeseci pa i godina, a da oni ne dođu da ozijarete i obiđu svog najbližeg, da dođu do njegovog kabura, da ga se sjete. Vidjet ćemo ih da su se zabavili ovim svijetom i sobom i da zaboravljaju da će i oni jednog dana doći u taj položaj. Nakon smrti dolazi proživljenje u koje mnogi ne vjeruju i sumnjaju i kažu kako. Kako je moguće da ovo tijelo koje se raspadne sa zemljom pomiješa i zemljom postane, kako je moguće da jednog dana ponovo u život dođe i ponovo proživljeno bude. Mnogi su to pitanje postavljali generacijama, ali malobrojni među njima pravi su odgovor davali. Uzvišeni Allah nas podsjeća na to i kaže وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيَّ i kaže čovjek, zar kad umrem, bit ću ponovo proživljen? Ovo je pitanje u smislu negacije. To jeste, takav čovjek kaže, to je nemoguće. Da krv koja je stala, da tijelo koje se raspalo, ponovo u život dođe. A uzvišeni Allah, onaj koji najbolje poznaje čovjeka kojeg je stvorio kaže Ewa la jezkurul insan Zar se ne sjeća čovjek Enna halaknahu min qabl Da smo ga mi prije stvorili Walem jeku šeja A nije bio ništa Zar si zaboravio čovječe svoje prvo stvaranje, svoj život na ovom svijetu? Zar si zaboravio da te je tvoj gospodar stvorio iz ničega? Pa zar je tom istom tvome uzvišenom gospodaru teško da te načini iz već nečega da ponovo pokaže svoje stvaranje, a već jednom ti je to pokazao i dokazao. I zato samo onaj koji nema razuma može posumnjati u proživljenje poslije smrti. Onaj koji sumnja da živi na ovome svijetu, takav može da posumnja da će biti proživljen. Jer mu je već jednom Allah, njegov stvoritelj i gospodar, pokazao svoje stvaranje Pokazao mu je i dokazao mogućnost toga i svoju moć. Pa zar mu je teško ponovo to da učini? Kada je Marijena, majka Isa i selam, obaviještena da će roditi sina Isa, a prije toga se nije udavala, niti je bila nemoralna, prije toga joj nijedan muškarac nije prišao. Pita časnog meleka, kako ću ja imati dijete? Kada mi nijedan muškarac prišao nije, a ja nisam nemoralna, on joj odgovara, kale velik, to je tako. Kale rabbuke huwa alejje hejin. Gospodar tvoj kaže, to je meni lahko. jer je njegovo stvaranje jednog čovjeka kao stvaranje bilo čega drugoga i stvaranje cijeloga kosmosa i cijelog čovječanstva kao stvaranje jednog čovjeka. Kaže uzvišeni le halku samavati wal ardi ekbaru min nas. Stvaranje nebesa i zemlje veće je od stvaranja ljudi. Dakle, pokazao nam je, potvrdio i dokazao mogućnost toga. I zato nema mjesta za sumnju i nevjerovanje. To čine samo oni koji žele da izbjegnu odgovornost. Oni koji misle da neće polagati račun za ono što su radili, ali oni time sami sebe zavaravaju jer uzvišeni kaže ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون kako ne pomisli da će oživljeni biti li jeumin azim na dan veliki jeume jakumu nasu li rabbil alamin na dan kada će ljudi zbog gospodara svjetova se dići. To jeste, dići će se da odgovaraju i polažu račun za ono što su radili. A jahsebul insanu en jutrake suda, misli li čovjek da će biti ostavljen bez nadzora, bez kontrole, misli li čovjek da neće polagati račun za ono što je radio na ovom svijetu. Efe hasibtum ennema halaknakum abesa. Zar vi mislite da smo vas mi stvorili bez razloga, bez svrhe i bez cilja? وأنكم إلينا لا ترجعون إذا se vi nama nećete vratiti time što poriču nevjernici sami sebe zavaravaju. Jer mudrost i pravda uzvišenog gospodara to ne dozvoljava. On hoće da uspostavi potpunu pravdu i red među ljudima. On, on koji kaže Em neđa'alu ladina amanu wa amilu salihati kel mufsidina fil ard. Zar ćemo učiniti one koji vjeruju i čine dobra djela kao zločince na zemlji? Em neđalul muttaqine kel fuđar. I zar ćemo učiniti bogobojazne kao prijestupnike? Čovjek činjenica je na ovome svijetu ne može dobiti ni pravu nagradu, ni pravu kaznu. Samim tim što čovjek u potpunosti ne može da ispoštuje pravdu, ne može u potpunosti da je zna jer ne poznaje ljudske namjere i misli, a kamoli da poznaje sve ono što ljudi rade u tajnosti i javnosti Samim tim čovjek nije u stanju ni da izvrši ono što pravda zahtjeva i traži tako da potpuna i konačna pravda ostaje da bude zadovoljena na budućem svijetu, na ahiretu, gdje će uzvišeni gospodar ljudi, onaj koji ih je stvorio i koji ih je propisima i zakonima obavezao i zadužio suditi ljudima po pravdi i nikome ni najmanja nepravda učinjena neće biti ونضع الموازين القسط ليوم القيامة i postavit ćemo mjeru pravde na danu sudnjem fela tuzlemu nefsun šeja i nikome nepravda učinjena neće biti. Govor o smrti i proživljenju poslije nje upućuje nas na život na ovome svijetu i naš odnos i postupke u pogledu nas samih, u pogledu naših obaveza prije svega prema našem stvoritelju i naših dužnosti i propisa i pravila života i rada među ljudima. Onaj ko se prisjeća smrti i na nju podsjeća onaj koji je svjestan proživljenja i u njega čvrsto vjeruje, takav će bez sumnje i život svoj na ovome svijetu tome podrediti i biti svjestan i odgovoran za ono što radi i ono kako postupa i samim tim svoj život na ovome svijetu uredit će prema savršenim jedino ispravnim zakonima svoga gospodara Allaha tebareke ve taala i samim tim pripremit će se za taj veliki ispit i za vječni život na ahiretu vječni život u zadovoljstvu svoga gospodara a nikako u njegovoj srđbi i kazni molimo uzvišenog Allaha tebareke da nas učini od onih koji su svjesni ovih istina od onih koji su svoj život na ovome svijetu podredili svrsi i